71 skirsnis. Tokį projektą jau buvo galima svarstyti. Senatorių projektui pritarė netgi dalis Lenkų Seimo, tačiau nusvėrė nesutaikomai nusiteikusi Seimo dauguma. Senatoriai jai beveik visur nusileido. Faktiškai buvo palikti tik valdovų elekcijos postulatai. Pripažįstant Lietuvos titulą, kaip pirminėme senatų projekte, jie vis dėlto buvo formalus jų esmės suvaržymas – Pašalinus titulo formulę, jie deklaravo tik grinai lenkiškas bendro valdovo prerogatyvas. Net ir tokiam pakeistam projektui dar atsirado Lenkų Seime radikalio opozicija. Vasario 12 dieną Padnevskis pasiūlė, kad prie šio projekto dar būtų pridėti 1501 metų aktas ir Varšuvos recesas. Šis pasiūlymas iš esmės nieko nekeitė, bet nuramino opoziciją ir jis sutiko. Projekto formuluotės tiesa paliko Lietuvai jos surėdus ir teisių bei privilegijų garantijas, bet pašalinus valstybingumą deklaruojančią titulatūrą, tai jau te būtų tik tai provincijos autonomijos pripažinimas. Lenkų daugumai atrodė, kad buvo padaryta nuolaidų. Jomis piktinosi radikalūs aneksionistai, tarp jų ir Gniezno arkivyskupas Jokūbas Uhanskis. Žinoma, visa nesutarimų esmė išliko – nes Lenkų projektas skelbė vieną valstybę sudaromą ne Lenkijai ir Lietuvai susijungus, o Lietuvą prijungus prie Lenkijos. Radikali Lenkų pozicija susilaukė radikalaus lietuvių atsakymų. Vasario 15 dieną jie aptarė Lenkų projektą ir pateikė savąjį. Atsakyme buvo nurodyta, kad sąjungos ir draugystės unija turi būti naudinga abiem tautoms, viena negali išnykti – Taigi negalima sulieti abiejų valstybių, juo labiau vieną jungti į kitą. Urėdų palikimas nieko neduoda, jei nebėra aukščiausios valdžios. Lietuviai nieko iš Lenkų nereikalauja ir prašo palikti juos ramybėje. Pažymėta. Turime stengtis iš paskutiniųjų savo įpėdiniams ir mūsų motinai, Lietuvos viešai geroviai palikti atminimą, kad mes ištikimai ir nuoširdžiai jai tarnavome. Jei Lenkai reikalaus inkorporacijos, Lietuvos delegacija paliks Seimą. Prisimenant visą darybų dėl unijos eigą, lietuviai orientavusi į 1563 metų Vilniaus Seimo instrukciją, su kuria jų atstovai atvyko į Varšuvos Seimą, pasibaigusi vienašališku 1564 metų recesu. Jonas Hotkevičius nurodė, kad jo gaila neturėjo teisės Lietuvos dovanoti, nes buvo ne jo savininkas, o tik rinktas valdovas. Kadangi Lietuva sudarinėjo su Lenkija sutatis, tai rodo, kad ji nebuvo inkorporuota. 1413 m. Horodlės akto formuluojama inkorporacija buvo neteisėta, nes aktas išduotas be lietuvių daugumų žinius. Aleksandro laikais 1499 metai Lietuvai žalingi ankstesni aktai buvo paskelbti negaliojančiais, o 1501 metų aktas, nurodydamas vieną kūną, kalba apie dviejų valstybių aukščiausią valdžią ir dvi viešasias geruvės. Varšuvos recesas, kaip vienašališkai surašytas be lietuvių, jų neįpareigoja. Jonas Votkevičius žinoma operavo istoriniais anachronizmais, bet pati jo samprata rodė tokį tautinės savimonės ir teisinių išprusimų lygį, kuriam neprilygo ne vienas Lenkų oratorius rėmėsis istoriniu savo protėvių sukauptų bagažu, atsiradusiu tuo metu, kai šioje srityje Lenkijos politikai buvo kur kas pranašesni. Lietuvių pasiūlytas projektas numatė bendrą valdovą – Lenkijos karalių, didį Lietuvos kunigaikštį, kartu renkama abiejų šalių pasienyje lygaus rinkėjų skaičiaus. Jis turi būti atskirai vainikuojamas atitinkamai kiekvienoje šalyje, dalyvaujant kitos šalies atstovams, atskirai kiekvienai šaliai prisiekti. Įžengti į Lietuvos sostą jis turės ne vėliau kaip po ketvirčio metų, apvainikavus į karaliumi Krokuvoje, nevainikuotas didžiuoji kunigaikščių ir neprisiekęs Lietuvai joje neturi valdžius. Išlieka atskiri valstybių anspaudai. Bendri seimai valdovui rinkti karo ir taikaus pasiuntinių, vieno Lenko, vieno lietuvio siuntimų, karo mokesčių reikalams. Jų nutarimai patvirtiname abiejų šalių anspaudais. Seimus šaukia valdovas pasienyje, abiems šalims nutarus jie renkasi pakaitomis juose abiejose. Atskirų šalių reikalus tvarko atskiri jų seimai. Nuo priešų ginamasi bendrai išlieka titulai ir ureidai. Žemę įgyti ir apsigyventi galima abiejose šalyse, bet bažnytinės ir pasaulietinės pareigybės suteikiamus tik tos šalies gyventojams. Pinigų kursas suvienodinamas, bet Lietuvos pinigų legendoje turi būti didžiojo Lietuvos kunigaikščio titulas. Egzekucija didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje nevykdoma. Lietuvių atsakymų ir projektų Lenkų senatoriai, ypač Padnevskis, pasipiktino. Seme vėl kilo audra. Sienickis šaukė, kad Lenkai yra įžeisti. Vėl šnekėta apie 1501 metų aktą ir Varšuvos recesą. Nepaisant triukšmo ir nusitęsusių ginčių, Zigmantas Augustas dar svyravo veikiamas lietuvių pozicijos ir jų argumentų. Tačiau daryboms visiškai įstrigus, jau gailaitis mintimis pasuko į knišiną. Nusleisdamas Lenkams, Vasario 25 dieną jis pažadėjo išspręsti unijos reikalą. Lietuvos delegacijai vasario 28 dieną turėjo būti paskelbta, kad ji turi bendrai posėdžiauti su Lenkais, atitinkamai Seimo ir Senato atstovai. Sprendimą valdovas turėjo deklaruoti pagal Lenkų projektą. Lietuvių delegatams nebeliko išeities, todėl jie atsisakė eiti į vasario 28 dieną numatomą posėdį, o paskiri delegatai pradėjo išvažiuoti iš Liublino. Mikalojus Radvila Rudasis, Jonas Hotkevičius, Mikalojus Naruševičius gavo progą pasikalbėti su Zigmantu Augustu, tačiau pamatė, kad jau viskas nuspręsta. Valdovas įkalbinėjo juos pasilikti, tačiau buvo aišku, kam jam šito reikia. Pasiliko Valavičius ir Naruševičius, bet tik tam, kad praneštų apie Lietuvos delegacijos išvykimą. Varšuvos recesas, priimtas lietuviams nedalyvaujant, tapo repeticija, kuri dabar buvo pakartota jau kaip oficiali premjera. Zigmantas Augustas pasinaudojo skirtingais Palenkės ir Voluinės bajorijos interesais. Lenkijos Seimo atstovai godžiai žiūrėjo į kaiminis pietų gudijo žemės bei, remdamiesi sena pretenzijų jas tradiciją, pareikalavo šias vaivadijas vienašališkais valdovo aktais prijungti prie Lenkijos karalystės. Kovo ketvirtą dieną Zigmantas liepė Palenkės senatoriams ir atstovams įsijungti į Lenkijos Seimą. Kovo 9 dieną Palenkės atstovai iš šešių Liublinė jų liko keturi prisiekė Lenkijos karūnai. Eustachijus Valavičius atsisakė prisiekti, todėl prarado savo turimus Palenkės urėdus. Kovo 12 dieną pasirodė Sigmanto Augusto universalas, kovo 21 dieną privilegija, skelbiantį šios vaivadėjos prijungimą prie Lenkijos. Kovo 26 dieną Lenkijos Seimas pritarė Zigmanto Augusto projektui Voluiniai prijungti – buvo pateiktas ir Seimo priimtas Palenkės ir Voluinės sugražinimo aktas. Kovo 28 dieną Zigmantas Augustas pasirašė Palenkės ir Voluinės prijungimo privilegijas. Karaliaus universalai reikalavo iš tų Palenkės ir Voluinės senatorių bei atstovų, kurie dar neįsijungė į Lenkijos Seimą ir Senatą, tai padaryti ir prisiekti Lenkijos karūnai. Taip pat reikalauta ir kitų rėdų priesaikos, abi vaivadėjus pakluso ne iš karto, ypač jų diduomenį. Žinoma, priešintis buvo galima tik pasyviai. Tuo tarpu Lenkai užsimojo jau prieš Kievo ir Bratslavo vaivadijas, Lutsko vyskupas Vežbickis, Voluinės vaivada Aleksandras Čartoriskis, Palenkės vaivada Bazilius Tiškevičius, Kievo vaivada Bazilius Ostrogiškis, priesaiką atidėliojo teisindamiesi lyga. Kai kas protestavo, kad raštai ant spauduoti ne Lietuvos ant spaudais. Lietuvai neturint jėgų šiems veiksmams pasipriešinti, visa tai buvo žinoma beviltiška. Balandžio ketvirtą dieną Lenkijos Seimo atstovai pareikalavo iš neprisiekusiųjų atimti urėdus. Zigmantas Augustas, ieškodamas asmeninių kompromisų, atleido tiems, kurie teisinusi vien lyga. Papildomai buvo pašaukti palenkės kaštelionas Grigalius Trizna, Slutsko kunigaikštienį, turintys dvarų palenkėje, Baziliui Tiškevičiui buvo asmeniškai atsiųstas pasiuntinys priesaikai iš jų priimti. Duodamoms priesaikoms susitęsus prireikė naujo Zigmanto Augusto universalo palenkės prijungimui paskelbti balandžio 23 dieną, o gegužės 14 dieną Liublinė buvo paskirtas dar vienas priesaikos terminas. Pasivaus pasipriešinimo nepalaužus, Zigmantas Augustas gegužės antrą dieną atimė vaivadystę iš Baziliaus Tiškevičiaus ir Kaštelionystę iš Grigaliaus Triznus prisiekinėta Lenkijos karūnai dar ir gegužės 24 dieną. Palenkėje teko apdoroti mozūrus. Su gudiškai voluinė buvo dar sunkiau. Daug kas netvyko prisiekti numatytą gegužės 14 dieną, teko pratesti terminą iki gegužės 23-26 dienos. Pagaliau buvo priversti prisiekti vyskupas Vežbickis, Voluinės vaivada Čartoriskis, Kievo vaivada Ostrogiškis, kunigaikštis Konstantinas Višnioveckis – Pamatęs priešinimusi beviltiškumą, į savo dvarų palenkę ir voluinėje prisiekė Eustachius Valavičius. Birželio pirmą dieną priesaiką už savo palenkės ir voluinės dvarus atliko Mikalojus Radvila Rudasis ir kunigaikštis Romanas Sanguška. Pastarasis prisiekė ir už Bratslavo vaibadystę. Pakluso Bratslavo kaštelionas ir seniūnas, kunigaiščiai Kapusta ir Koreckis. Jeigu 25 dieną Universalu buvo paskirtas birželio 16 dienos terminas voluinės bajūrams ir miestams. Mikalojaus Radvilos rudojo kapitulacija paženklino Zigmanto Augusto pergalę ir kietos Radvilų pozicijos krachą. Gegužės 28 ir pakartotinai birželio 1 dieną Lenkijos Seimo atstovai oficialiai pareikalavo prijungti Kievų vaivadiją. Dalis Lenkijos senato, nenorėdami jaus ginti nuo rusų ir totorių, priešinosi – Vis dėlto laimėjo Seimas ir Senato daugumą. Birželio penktą dieną pasirodė Kievą prijungianti Zigmanto Augusto privilegiją. Galiausiai buvo prijungta ir Bratslavų vaivadyje. Siekiant labiau teisinti visus šiuos aktus, kai kuriuose iš jų buvo pakeistos datos. Per porą mėnesių Lietuvos valdovas atėmė iš bejėgį savo valdomų šalies pusę jos teritorijus. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje prarado pietų gudiją ir nuo šiol Pastarosios ir Šiaurės Gudijos istoriniai likimai įsiskyja. Pirmame Liublino dėrybų raunde Lietuvos delegacija neišnaudojo ar mažai išnaudojo įvairias Lenkijos senatorių pozicijas. Tai rėmė Lenkų aroganciją vertusi lietuvius gintis ir vieningai laikytis pasikliaujant Mikalaujaus Radvilos rudojo autoritetu. Deja, šio autoriteto nepakako Zigmantui Augustui paveikti, kaip ir jo prosenelis Krievoje – Dinastiją išauginusią šalimi jis apmokėjo savo asmeninius reikalus. Tiesa, šio šalies visuomenė buvo jau išaugusi ir prosenelio metodai nebetiko. Net ir Lenkų Seimas nedrįso taikyti visai didžiai Lietuvos kunigaikštėjai inkorporavimo aktų, kaip tai padarė su keturiomis silpniausiai su jie susijusiomis vaivadijomis. Tuo tikslu buvo rengiamas specialus egzekucijos aktas, remiantis 1501 metų aktu, jo lenkiškąją interpretaciją ir Varšuvos recesu. Jis turėjo vienašališkai paskelbti lenkiško modelio uniją. Kovo 14 dieną senato projektas buvo perskaitytas Seimui. Ginčiantis ir peredaguojant, jis pagaliau buvo priimtas kovo 28 dieną ir pridėjus majestatinį karaliaus anspaudą atiduotas saugoti į karalystės archyvą, beje galutinai buvo įrašyta kovo 24 dienos data. Akte buvo deklaruota viena ir net dviguba viešoji gerovė. Be didžiai Lietuvos kunigaištėjai paliekamas jos titulas ir numatyti atskirių reidai, teismai, teisė ir administracija – Faktiškai šiuo aktu buvo skelbiami du visiškai tarpusavėje nesuderinti ir prieštaraujantys vienas kitam dalykai – Lietuvos valstybingumą įtvirtinančios realijos ir jo panaikinimo deklaracija. Susidarė ir paradoksali teisinė situacija, kaip ir Varšuvos receso atveju, vienašališkas didžiojo Lietuvos kunigaikščio sprendimas pakibo ore, nebuvo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos, kurios suverenų teisinį subjektas kelbė Lietuvos statutai ir vokinės privilegiją sutikimų. Egzekucijos akto neveiksnumą patvirtino pats gyvenimas. Padėjus aktą į archyvą, jo niekam nebeprireikė ir jis buvo pamirštas. Tačiau buvo ir politinė situacija. Lietuva Rusijos agresijos akivaizdoje atsidūrė pilietinio karo su savo valdovu, remiamų galingos Lenkijos išvakaryse. Teliko tai vienintelė išeitis – dėrybos. Išvykus iš Liublino Lietuvos delegacijai svarbiausi ponų tarybos nariai tarėsi dėl tolesnių veiksmų. Mikalojų Radvila Rudai iš Liublino informavo Valavičius ir Naruševičius. Buvo įsiuntinėti visuotinio šaukimų raštai. Nors Mikalojus Radvila Rudasis ir toliau liko lyderiu, išiškėjo akivaizdį jo kietaus linijos prieita klavietė, kurią rodė jo paties priesaika Lenkijos karūnai iš savo dvarų. Andrius Volanas patarė Radvilai nevažiuoti vesti darybų ir jis pats suprato savo padėtį. Reikėjo pasinaudoti tais Lietuvos valstybingumą ginančiais postulatais – kurie buvo brukami Lenkų unijos modeliu. Kovo 20 dieną Vilniuje susirinkusi Paunų taryba įsiuntė į Liubliną delegaciją, kurioje buvo Jonas Hotkevičius, Eustachius Valavičius, Domininkas Pacas, Kristupas Radvila, Mikalojus Kiška. Delegacija jautėsi atsakinga prieš visą Lietuvos visuomenę ir asmeniškai prieš Mikalojų Radvila Rudai, tačiau moraliniu jos lyderiu iš karto tapo Jonas Hotkevičius, siekęs to paties tikslo kitokiais nei Radvila būdais. Balandžio 5 dieną Lietuvos delegacija buvo priimta Lenkų senatų. Šį kartą lankstumas buvo suderintas su pradinė kieta pozicija, iš karto jų neatskleidžiant, bet kartu rodant ir norą susitarti. Delegacija sutiko sudaryti uniją, neakcentuodama kokia ji turi būti, bet pareikalavo netaikyti egzekucijus ir protestavo dėl atplėšiamų vaivadijų. Seimo klausimą lietuviai nukėlė į techniškas problemas – tuo sušvelnindami jo ir valstybingumo klausimų sąsąją. Jie siūlė kas antrą Seimą rengti Lietuvoje prie Lenkijos sienos ir prašė atidėti svarstymą šešioms savaitėms, kad spėtų susirinkti Seimeliai. Lenkai protestavo prieš naujų atstovų išrinkimą, nenorėjo nieko girdėti apie atplėštas vaivadijas. Ginčiai tęsėsi iki balandžio 22 dienos, o balandžio 23 dieną buvo paskelbtas visuotinis Lenkų kariuomenės šaukimas. Situacija atrodė grėsminga. Tačiau iš tikrųjų lietuvių delegacijai pavyko pasiekti svarbiausią dalyką. Vis dėlto prasidėjo antrasis Liublino darybų raundas. Pajutę lietuvių nuolaidą, kuri atrodė principinė, Lenkai pradėjo ginčytis jau dėl detalių. Jie sutiko laukti tik keturias, o ne šešias savaitės. O Zigmantas Augustas net neprieštaravo dėl Seimelių. Valdovo atlyžimą lietuviams sutikus pripažinti uniją šie gerai įsidėmėjo. Tai baigėsi paruošiamasis darybų etapas. Terminas pasirengti dėrėtis iš esmės buvo paskirtas gegužės 29 dieną. Baigiamasis darybų etapas prasidėjo birželio 9 dieną. Lietuvių sutikimą su Unija Lenkai suprato kaip pritarimą jų modeliui, todėl lietuvių bandymai pasukti debatus į detalės atsimuždavo į įsitikinusių savo pergalę Lenkų diktatą. Kažkiek lietuvius gelbėjo Zigmanto Augusto susviravimas. Jis kaip ir Lenkai laikė, kad lietuviai jau nusileido – bet šiuo atveju ieškoju jiems primtinų detalių. 1569 metų birželį Zigmantas Augustus tikrai nuoširdžiai dirbo, negalėdamas savęs. Be galo sunkiai sekėsi per detalės apeitę esminį Lietuvos valstybingumo paneigimo principą. Išoriškai viskas atsimuždavo į Lenkų diktatų sieną, tačiau skvarbios Jono Hotkevičiaus akys įžvelgė šioje sienoje plyšius. Žinoma, Genčytis iki begalybės nebuvo galima, todėl reikėjo ruoštis lemiamam žingsniui. Remdamiesi senomis privilegijomis, Lenkų atstovai vardijos vieną po kitos, nors kai kurios jų formuluotės skyrėsi. Poleminės logikos meistras Jonas Hotkevičius tuo pasinaudojo. Jis naudojosi ir su kalbamesniu Lietuvos dignitoriaus opinija, nors iš esmės dėl savo veiksmų krypties buvo gavęs Mikalojaus Radvilos rudojo pritarimą jo birželio ketvirtos dienos laiške. Žemaičių seniūnas pasirėmė 1501 metų aktu, iškėlė jų reikšmę ir vykusiai ją supriešino su vienpusišku egzekucijos aktu. Šiais postulatais jis pridengė pagrindinius reikalavimus, kuriuos siekė pateikti kaip Lenkų diktuojamų principų redakcinius pataisimus. Jis gynė ir atskirą bendro valdovo priesaiką didžiai Lietuvos kunigaikštijai ir bendrų seimų rinkimasi pakaitomis abiejose šalyse – bet ypač stengiasi išgauti sutikimą dėl būsimų privilegijų patvirtinimo dviem anspaudais. Greta to, centrinių Lietuvos pareigybių įsaugojimas, dėl kurio tie ginčių nebuvo, įgautų apibendrinančią Lietuvos valstybingumo išlaikymo prasme. Birželio 15 dieną lietuviai pateikė šiais argumentais paremtą projektą. Pajutę, kad egzekucijos akto polimas nukreiptas prieš jų teisinės atramas – Lenkų Seimas ir Senatas nesutiko jų atsisakyti, tačiau jį gindami ir tikėdamiesi apginti, jie nebesibaidė abipusių unijos aktų sudarimo idėjus. Jų manimų tuo būtų realizuotas unijos diktatas, tačiau tai galėjo reikšti kaip tik vien pusiškos egzekucijos atsisakymą. Lietuviai laimėjo susitarimą, kurį jie galėjo aiškinti savo naudingą prasme. Atsakydamas į lietuvių projektą, Lenkų senatas parengė naują – pabrėžtai galutinį unijos susitarimo projektą. Išoriškai jame beveik nesimatė nuolaidų, bet iš esmės buvo padarytas svarbus pakeitimas, nes labiau jau buvo remtasi 1501 metų aktu. Lenkam ši nuolaida atrodė nesmini, o lietuviams įleido centrinių rėdų saugojimą aiškinti valstybingumo išlaikymo prasme. Turėdami šią atramą, lietuviai lengviau galėjo ginti be nesvarbiausią dviejų ant spaudų postulatą – Jiems pavyko pasiekti, kad kitur susitarus, bent pasiekus sutarimų regimybę, šis postulatas taptų viso ginčių esme. Du anspaudai reiškė dvi valstybės, nors vieno kūno bei Lenkijos karūnos deklaravimas ir leistų Lenkams laikyti jų sąjungą nelygia teise. Vienas anspaudas reikštų vieną valstybę, kuri būtų vadinama Lenkija – Kadangi prisidengiant bendrąją nuolaidą lietuviams pavyko surasti bendrą kalbą, Zigmantas Augustas ir Lenkų senatas sutiko ir su dviem antspaudais. Čia daug lėmė kompromisų ieškančio Zigmanto Augusto poziciją. Jogalaičiui rūpėjo baigti labai išvarginusi jį darbą. Viskas atsirėmė į kategorišką Lenkų Seimo prieštaravimą dėl dviejų antspaudų, instinktyviai suvokusių, ką tai reiškia. Ginčytasi dar ir dėl Livonijos, kurią Lenkai norėjo pasiimti savo. Sėkmingai lietuvių pradėtas apeimų manevras įstrigo, reikėjo ryštis lenamam ėjimui. Birželio 28 dieną bendrame pasitarime Jonas Hotkevičius, visų pirma apeliuodamas į Zigmantą Augustą, pasakė rezumuojančią kalbą. Ji buvo aptarta lietuvių delegacijos, režisuojant visą jos laikyseną. Suprasdama šio momento istorinę reikšmę ir kiekvieno pasakyto žodžių lemiančias pasiekmes, žemaičių seniūnas visą savo neįlinę iškalbą ir intelektą – psichologiškai nukreipė jo suvoktą ir išvelgtą subtiliaus Zigmanto Augusto sielos gilumą, kadaise atsiliepusią pasaulį nustebinusiai Barboros Radvilaitės meiliai. Pabrėžęs Lietuvos delegacijos atsakomybę prieš būsimąsią savo tautos kartas, jos pareiga apginti tėvynę, jis nurodė, kad ši delegacija nebeturi išeities. Vardant santarvės, jis sutiko nebekelti ginčiamų Livonijos ir dviejų ant spaudų klausimų, bet pasakė tai tokiais žodžiais, kuriais nebuvo atsisakyta teisės vėl juos iškelti. Priversti paklusti savo valdovui lietuviai visą savo viltis dėl jų tėvinės sudeda į jų rankas ir meldžia jų išsaugoti ją, kurios jie patys įsaugoti nebepajėgia. Dievo vardu Jonas Kotkevičius apeliavo į valdovo sąžinę ir visi Lietuvos delegatai krito ant kelių prieš savo didįjį kunigaikštį. Žemaičių seniūno kalba atitiko visas renesanso retorikos taisyklės ir nuoširdžiai užgavo žmonių sielas. Tikros ašaros riedėjų delegatų skruostais pravirko net kai kurie Lenkų žiūrovai. Zigmantas Augustas buvo sukreistas. Mylimosios Barboros nelaimingoje tėvynė tiesė į jį rankas, tartum pati Barbora iš lovos, tuoj tapsenčios jos mirties patalų. Sienoje, į kurią atsimuždavo visos lietuvių pastangos, atsirado plyšys – Šį kartą buvo sutikta, kad lietuviai gali paimti projektą redakciniai korekcijai. Lietuviams buvo lengviau padaryti iš pirmo žvilgsnių nežymius, o iš tikrųjų daug lemiančius pakeitimus ir jie sugebėjo surasti reikiamus žodžius. Liepos pirmą dieną sutartis buvo sudaryta ir jai prisiekta. Unijos aktas skelbė, kad Lenkijos karalystė ir didžioji Lietuvos kunigaikštyje nuo šiol yra vienas nedalomas kūnas ir sudaro vieną bendrą viešąją geruvę – Šis išoriškai svarbiausias postulatas Lietuvai žinoma buvo neparankus, tačiau kartu ir neutralus. Nebuvo pasakyta, kaip ši viena ir nekonkretizuota viešoji gerovė sudaroma. Tam tikras konkretizavimas turėjo siekti tik iš kito postulato. Bendras Seimas turėjo rinktis Lenkijoje, rinkti valdovą vainikuojamą Krokovoje ir nebepakeliamą Vilniuje. Seimai visados bus tik bendri Šios formulės leido valdovą laikyti vien Lenkijos karaliumi, tačiau tokią prasme neigė išlyga paliekanti didžiosios Lietuvos kunigaikštijos titulą. Vienas išrinkto valdovo aktas turės patvirtinti teisės ir laisvės, bet šios teisės ir laisvės buvo pažymėtos ne kaip vieno kūno, o kaip abiejų tautų ir valstybių. Apie teisės ir laisvės patvirtinančių rašto ant spaudavimą nebuvo nieko pasakyta. Visos šios kliauzulės – tapo teisiniais rebusais, kuriuos buvo galima įvairiai aiškinti. Tuo tarpu konkretūs punktai skelbė atskiras valstybingumo struktūras, nenurodydami jų hierarchinio santykio, taigi nepajungdami vienos kitai. Tai buvo atskira Lietuvos administracija, urėdai ir atskiros teisės, įstatymai. Iš pastarųjų postulatų praktiškai išplaukė atskira Lietuvos teritorija su valstybės ribomis – atskira kariuomenė, atskiras išdas, atskira teisinė sistema įskaitant ir valstybės teisę. Nekonkretizuoti bendri seimai faktiškai netrukdė paversti juos atskirų frakcijų sueigą. Pinigų kursas turėjo būti suvienodintas, bet klauzulė nenumatė lietuviškų pinigų panaikinimų. Livonija buvo nuspręsta valdyti bendrai. Svarbiausi uniją konkretizuojantys postulatai buvo pritaikyti atskiram kiekvieno šalies valstybingumui išlaikyti. Todėl ten, kur buvo numatytos bendrybės, jos faktiškai reiškia dualizmą. Tokios buvo formulės numatančios bendrą sutarčių sudarimą, bendrą pasiuntinių siuntimą. Abipusis leidimas įgyti žemės ir egzekucijos netaikymas Lietuvoje buvo jau būtiniai, o ne politiniai sprendimai. 1569 metų rūpiučio 11 dienos aktu Zigmantas Augustas nustatė senatorių ir Seimo atstovų vietas bendrame Seime ir nuolatinio bendro Seimo vietą, arčiau Lietuvos sienos esančią Varšuvą. Lietuvių ir Lenkų atstovų eiliškumas irgi buvo kompromisas. Buvo pritaikytas ne valstybė, o provincijų principas. Lenkija sudarė dvi, o ne vieną provinciją – didžiąją ir mažąją Lenkiją. Tačiau Vilnius buvo priskirtas aukščiausiam rangui, kaip Krokuva ir Poznanį. Lietuvos atstovams prašant, Liepos 29 dieną Zigmantas Augustas išleido aktą, kuriame Lenkijos karūna buvo skelbiama ir lietuvių tautos nuosavybė ir nurodoma Lietuvos teisė suderinus su Lenkija pakeisti pačios unijos aktą. Šios formuluotės bent iš dalies neutralizavo Lenkijos karūnos, Lenkijos karaliaus vainikavimo ir Lietuvos urėdų priesaikos karalių ir karalystėje akcentus unijos akte. Lietuvos delegacija mato situacijoje, sugebėjo pasiekti pato rezultatą. Lietuvos valstybingumas buvo įsaugotas, tačiau jis liko suvaržytas dualistinėje konfederacijoje su kur kas pajėgesniu šios konfederacijos partneriu. Nuo 1569 metų Lietuvos istorija pasuko kita kryptimi, negu įplėtojusi iki šiol. Lietuva išliko politiniu subjektu, bet jos ir lietuvių tautos raidai lemiamą įtaką darė Lenkija. Pabaigos žodis. Rašyti šį darbą prireikė 1992 metų vasarą. Tuomet Vydūno fondas per profesorių E. Aleksandravičių pasiūlė man jo imtis. Paprašiau laiko pasvarstyti ir savo galimybėms įvertinti – Parašyti savo šalies istoriją nėra paprasta, bijojau, kad pritrūksiu laiko, bet tu reikės aprašyti ir tuos laikotarpius, kurių nežinau. Kita vertus, gerai supratau, kad tai seniai reikia daryti. Akis badė garbiojo Z. Ivinskio pavyzdys, kuris sunkiai gyvendamas ir dar sunkiau dirbdamas, vis dėlto šio darbo ėmėsi ir paliko geriausią Lietuvos istorijos sintezę iki Vytauto didžiojo mirties. Mane padrasino tai, kad žinau jau nebūsęs vienintelis toks bandytojas. Iš tikrųjų, jau pasirodė keli Lietuvos istorijos vadovėliai. Antro leidimo susilaukė J. ir Z. Kiaupų ir A. Kuncevičiaus Lietuvos istorija iki 1795 metų. Netrukus išeis A. Bumblausko didžiausios Lietuvos kunigaikštijos istorija. Tiesa, 1992 metais viso to dar nebuvo, bet svarbu tai, kad aš neapsirikau tikėdamas iš šito. Todėl sutikau šio darbo imtis, rodos tai buvo 1993 ar 1994 metai. Mane parėmė Vydūno fondas, už ką esu labai dėkingas ir asmeniškai noriu padėkoti ponui V. Mikūnui, taip pat poniai J. Varekojieniai ir ponui E. Kulikauskui. Vydūno fondą savo ruoštų paremė Lietuvos rašytojų sąjunga, pirmininkas Valentinas Mentickas, už ką taip pat esu dėkingas. Norėčiau atskirai pažymėti Pona V. Gedzijauską ne pirmą kartą atskubantį man padėti net to neprašius. Reiškiu padėką labai nuoširdžiai dirbusiems E. Valotkai, R. Orantui D. Kavaliūnaitei, D. Melinieniai, D. Tunkevičieniai, L. Sidarieniai, D. Kadžiulytei, A. Daugnorieniai, E. Miltenieniai ir kitiems prisidėjusiems prie šio darbo. Šią knygą rašau atliekamų laiku. Nežinau, kada parašysiu kitus tomus. Atsakymas vienas. Reikia dirbti. Autorius. Edvardas Gudavičius Lietuvos istorija. Pirmas tomas nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas Čikagoje, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999 metai. Įgarsino Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studiją, skaitė Vytautas Širka, garso operatoriai Juratė Karazijaitė, Vilnius – 2000 metai.